izan Gipuzkoan, Bizkaian, Araban, Nafaran edo basenafarroan etxeko, gehuago eta habo, haidia, beste eredu baten txerkatzen, ben hauren hasteko edo hezitzeko, nahi zitzoi itxusia zeita dan, heztia baita kabale baten ekartia jenten beharretat, eta ez baitezpada kabale horren beharretat, Benahots, izenak dutie Tximeleta, Goiztirin Hasi, Waldorf, edo heben bizitoki behausen basena faran bezala. Zertako hortat jundien, ze ekarri nahideien haurer, galtohuni isiatuko dugu rapostu baten ekartea, egunko iratsaio berezi juntan. Behala ebaia txamendieta larralde, behala ebaia txandarineko ahizpa kaitzunetik haus bat egu egiten ondo txikera mesala oiko, ez zen zaizie, uskar iratietan gure kantos kainzak jarrak ez zen dut egu Neska esperantza, hobo du hainkulatok Goitia, deitzen da bizitoki kokatuik den eh, gunia laboi etxe bat Ixana eta horren adierazgarri edo ez dakit bi olio, ikusi ditut ala sartzean eta truxumait hor hamak batetan goixo goixo bi gizon ikusi ditut etxeko heli bat agian ea, sarkitin ordian bizi toki hor tarat eh, olioak egiten deit zerbait erraiteko <laughs> zer? bon, hemen diskreta olioa Bentsi beste badina zerbait erraiteko? Ez, ez da nita zida, eskapatzen. Ordian, gila, zabaltu, eta berri zerratu. Reizak, zien bezala dan helzen ban izpu. Hene fehua, mikro eskin eta eskulan eta naitzia ez dela, maite espada, reizak egin zena, Egun Baina telefona piztua da, eh? lanean hasi niz, fakar, solasetan. Baserri hau, norbaitek utzia da ordin? Bai, bai, e, bueno, mm, lekua, leku bat bilatzen zen, e, hainbat lekutan edo baitu zen bilatzen, eta bueno, jakintzen e, txea ustua zela, utxik elitu zela, sei hilabete edo bazituen utxik eskatu zitzaionean nagusiari, eta nagusia ba, proiektuarekin erabate bat egin zuen, eta baldintza aski honetan e, utzi du ba, proiektuaren esku eta bueno, gaur da eguna ere ba, irurteren ondoren edo irurteren buruan e, nagusiak berresten du bere proiektuarekiko atxikimendua eta erabateko babesa eta baldintza aski honetan e, utzi du proiektuaren esku. Biotzeneko pertsona bat topatu duzi hor? Biotzenekoa, segura aski bai, eta bueno, ba, proiektuan interese eh, handia duena ere bai. Aha. Eta da, pertsona adina, edo ze adineko pertsona bada? Bai, adinekoa da, e, bueno, ez dugu haunit ezagutzen, baina nolapaite nolapait e, badu gizartearekiko edo gai sozialekiko kezka bat edo ez bat, eta orduan ba, pozik edo atsegin hartzen ditu ba, pixka bat e, helburu sozial bat baduten proiektuak edo. Kursi dut, bat zutela baratze bat eleganta. Bixitatuko du? Bai, eh? guazen, guazen. Guazen e, hori ez da polite egiteko bakarrik. <laughs> ez ez, ontik jaten dugu. A, ah, bai. urte osoan. Bai hori da, beti bada zerbait, eta bai, e, bueno, bizia ondia ematen du bez. Eta zer da, eh, hau pixka bat da, ba, helburua elikadura aldetikan autonomo izatia. Helburu azken finean da gure ekoizpenetatik edo eliketzea, eta, eta batez ere uh, ikastea ere. Zenta hasian eta ahloa hainitz ustia izan da, eta azken finan berreskuratzea jakintza guzi hori ez, baratzea azitik azira, aziak berreskuratzen, ere iten, mhm. hori guzia ikastea. Eta guk ikasiz, azkenean aurrek ere ikasten dute ez. Mm zer dira aurrak, e, eh, hor eh, batian, ari dira baratzen egiten edo eskua sartzen edo. Eh? Ontxe hemen inguruan badituk eta zer zehozera hariko dituk orain ere e, txikia hartuta edo zerbait beti gure ingurutan ibiltzeituk. Bai. Mm. Mimetismoa funtzian? Mimetismoa aile gurekiko, gu ez mimetismoa, e, e, bueno, ba, gurekin bizi, bizitza zer dan, e, hortik bertatik ikasi. Mhm, ba. Mhm eta eksplorazioa ere eh, lantzen dute, horrez, eh, ikusten ez da abstraktua gelditzen. Hori duk, bai, guk, e, bai, bizi, hemen bertan diren gauzak, bertan diren e, abereskak, bertako landare gualdi dena bertan, eta inguruko gauzak, eta gero gure harremanak ere bai. Placer handia da orantxe bertan ikusten ari ginena ez, e, hemen daude maiatzilar landareak, e, ilarbiribilak edo, eta orantxe jateko modun, eta aurrak nola torri eta goxokin moduan hortik bertatik e, hartzen duten ez, guretzat guk ere hori iten dugu, guretzat plazerra da, eta oraindik gehiago aurrak horrela ikustea edo ez, e, bereintzat e, ona den gauza bat, eta dirurik gabe egiten dena, bertan gure eskuz egina ikusi ditugu landaria azten, eta bueno, plazerra handia ematen du horrek. Ah, aurrak ikusten ditut, hor? Nire gainean alduzu. bat. Ah, bala. Jaui. gero, jaso, eh? Arratxaldeko. daiteko. Zer daiteko? Min daiteko. Bakoitza, <laughs> Bakoitza bere altxorrarekin, egin dizkite polsatxo batzuk eta bertan ari dituk beraiek hilar eh, biribilak eh, aletzen eta biltzen bakotxa bere polsatxoan eta hori da, gorko entretenimentua. Ara. Bakizu hau zer den, nahi duzen Honek botza xurgatze eta gero, hemen zea bezala, kusten e, eh, iturriko odiak bezala, hementik berriz ateratzen da. Nahi duen zuen horretek? Nik, La la la. <laughs> Entzuten da guztia. Ha, oh, mikrofonoa daitzen da. Hau da ere lana. Hitzak lapurtzen ditut. Maten <laughs> dizut, ja? Bai, nahi baduzu. Tusi dut ere bai, han barnen eta e, ba, dena biltzen dela, ez? Urrak eta e, zera, intxaurrak eta hainitzetan ikusten da bide bazteretan sagarren garaia delaik lura sagarrez lepo, bo hemen ez da olakoik. Ez, hemen egia erran dena baliatzen dugu, eh? E, bai hemen e, goitia baserriaren inguruan baditugu enba frutu arbola, aipatu dituzu intxaurrak, urrak, baditugu gaztainak ere bai, eta gero herrian ere ba, ikusten dugu maiz hori ba, biderater hori eh, fruituak edo erraten digute aizue, nahi baduzu etorri alako lekutan, badire e, mertxikak, badire eh, sagarrak edo eta nahi zu bildu eta hangu hola ibiltzen gana saskiak hartu eta joten gara taldean eta ez dugu deus galtzeratuzten asto bat emar bat zinuketan, egiteko. <laughs> ba, mintzatzen gara horta ze, eh, orainik ez dugu ikusten, baina agian, aletuko da. Hama bi hilabetiak, eh, autonomi, eh, bueno, arroza eta holakoak ez, bena bestelan, Bai, e, dena den, bueno, erosketak egiten ditugunak ere saiatzen gara behintzat Euskal Herrikoak izaten, nahi bez, e, irrisa hartzen dugu ba, Nafarroko herriberatik, edo txitsiloak diristak eta arabako ekoizle bati, ba, zuzenean ezagutu dugun ekoizle bati, eta hola saiatzen gara e, erosketak ere, bueno, behintzat ingurukoak izaten, eta gero e, ba, gainerako alden guzia bain e, guk ekoitzia, edo e, bildua, ez, dugun gisarat, e, bai, ere ari gara pixkat ezagutzen, ba, basa elikadura edo, bueno, nola landare batzu, ba, e, igual baratzean eta normalki ba, belartxarrak edo kendu beharrekoak bezala, ba, ari gara pixkat ere ezagutzen jangarriak diren e, landareak eta nola pait, e, zabaltzen e, ditugun baliabideak elikatzerakoan eta autonomia aldera e, urratsak egiten lagunduko diguten ezagutzaiek eskuratzen mm. edo. Basa belhagoien jakintzaz jabetzeko eta ze ze tresna nola, liburuak edo? Ba, liburuak, abia puntu bat izan daitezke, eta gero, Eh, azkenean, bueno, ari gara hainbat eh, jende eta lagun ezagutzen, eta eh, baita ere jardunaldi zehatzak antolatzen ditugu, erabat irekiak direnak ba, jende guzien eta hor saiatzen gara ba, ezagutza batzuek dituen jendea gonbidatzen, eta gero hori denen artean partekatzen, ez? Horan bertan ari gara antolatzen sorginen biltzarra erraten duguna, ia zegin genuen lehenengo saioa, orain maiatzan, eta urten egin dugu ekainan udako sostizioan, ogoita bat, ogoita bian. Gero hoiekin ze prestaketa egiten aldiren, ba, sendagailu bezala edo e, zopak eta saldak eta jateko, eta hola, gero bueno, horren inguruan sola saldiak ere bai, eta bueno, pixka bat e, hori ba, basa landarei ez, egiten ditugu gizarteko jardunaldiak ere aziei buruz, azitik azira jardunaldiak iaz eta urten ere martxoan egin ditugu, Eta, bueno, guretzat hori da, batek eh, olako saio baten errantzuen moduan hori herri unibertsitatea, ez? Hola, jendea bildu, eta dena bat dugu zer erakatsi, eta zer ikasi, eta gisa hortan joaten gara ezagutzak eskuratzen. Mhm. Eta, eta gero, ba, beharretik edo abiatzen dela, ez? E, bueno, ba, gu badugu kezka bat, eh, gure likadura egin nahi dugu, ba, orduan hasiko gara bilatzen e, ba, ezagutza hori, edo nor badakin, eta zuzenean behar batetik abiatzen da ikasteko prozesu hori ez, bai helduengan eta bai aurrengan ere. Janari ari dagokionez, e... Eh, Erran ezak erresa dela konprenitzea, gero ez dakit haurek ilanko harreman eta historio eta nola eta zer eta muga eta ez dakit bon, hori guraso guziei tokatzen zaizkien kezkak eta hori nola kudeatzen da hori, esan duzu landaren zat duten zinetela jakintza gehiago zutenen bila edo esperientzia gehiago eta beste arlo hortan? Mm, pixkat, azkenan da ere elkar uh... Elkar uh, ideien trukatzea, elkarrekin itzegietea gauza horretaz baditugu bakotsa gure jeferenteak edo gure jeferentziak gauza bat irakurri, beste bat bizitu, eta azken finean horiek duguziak partekatuz, aipatzea ditugu gure artean, eta adosten ditugu gauza batzu gure artean, eta mhm. hola ez. Mhm. Hortan ere ingenituen e, eh, joan den ekainan jardunaldi pedagogikoak, e, gonbidatu genitu ba, Euskal Herrian diren e, hori hezkuntza esperientzietako jendea, eta pixka bat hori, ba, bueno, e, pentsatzen dugu hezkuntz proiektu bakoitza daukala bere ideia eta bere gauza, baina garrantzitsua iduritzen zitzaigun olako topaleku bat edo izatea denen artean ere bai, e, mintzatzeko, bizitokik eskaini zuen ba, bere proiektua edo, eta ez tabai gai jarri zen e, proiektua, eta bueno, guretzat askia berazgarri izan zen, eta pentsatzen dugu edo espero dugu ba, beste proiektuen dako ere ala izan entzena. Horrek e, e, eskatzen du elgarren arteko kiston konfiantza? Bai, azken finean horiek dira ez, ahemanak guk nahi dugunak dira egiazko ahemanak eta sakonak, gero, oha, bada hainitz lantzekoa, gu haurek, bestearekiko, eta eta bai, konfiantza pixkanaka pixkanaka nik uste lortzen dugula elkarri konfiantza egiten ez. Hor da, agian giltz bat, hanitxetan eh, helduek bada puntu bat, helduek badakigula eta eh, aurrei dakigun hori ba, errakusten diegula eta hildo bat dela. Hor aldiz, norbera ere heldu bezala, Ba, zalantzan edo ausnarketa etengabete batean dago. Bai, bai, dudari gabe. Azkenean, bueno, norberaren borondatearen edo gogoaren arabera ez, baina e, gutieneko bat baldin da ikasteko gogoz edo nik uste dut etengabe dena zalantzan jarria dela, e, aurrekin etengabe norberaren sinesmen eta uste edo norberaren eziketa etengabe zalantzan jarria da, aurrekin bizigarenean bereziki, Eh, ez da ez da ingainuriko, hor, ez? Eh, aurpegian bistara agertzen dire gauzak eta orduan errandu dena pixka gogo edo borondate bat izan ez gero, ba badaukera ikasteko hortik, elkarrekin ikasteko eta bai guk beitzat horrela bizi dugu, bai gurasoek elkarren artean eh, partekatuz eta baita ere aurrekin gertatzen zaizkigun gauzak e, batuz eta hoiek gogoitatuz eta bueno ze gertatu da eta hola etengabe elkarrekin aziz. Pablo, Jasone, Gorka, Garazi, Aia, Iraun, Enai, eta beste hainbat izen herokatuik, hauren izenako tedia, ez dakit, batzekako tresna, aihotz, pala, haitzur, arestelu, dalu, pikotx, gestea bat, gestea harri bat, ebai, hauz tresnen zorrozteko, maiastuima hainbat, estok taula delako hekin eta berdunazko batekin, massa eta olako plastikezko ontzitipi hoietat, hoietaik, muntike abiazten dien lantaiak, asiak ezaiz, prefosta, egure bai, bilduik, bentsu negian, suia pizten den, suposatzen dut pu, piko ondo bate baien inaikusik, eta ah, ebentsik artixo, badela, badela gaiza. Bom. Zerri emaiten zaio, ez dakit, eh, adibidaen itzeman ahareiteke, bena, zerri emaiten zaio areta haur bati so egiten deio laik, erraten eh, duzu, badala hain izikasteko, haurra, nola, eta zerri emaiten da areta, ez dakit, eh, abstraktoa da galdera egian nik erran dutenein, biztan agertzen dela, da, e, arazoak, arazoak edo ezakit, arazoak deitu gatazkak, edo e, ez ongiak, ez, e, aur bate kexu delarik, edo e, ari denin egiten zerbait, ba, bezena, besteen aurren gustokoa, edo, bueno, nolapait, berak arreta deitzen du, ez, eta orduan, ni behintzat, e, eta pentsatzut bizitokin hola ari garela horbar. e, bueno, ba, zer pasatzen da hemen, ez, ez da, bakarrikan, bueno, egon zaite isik, edo lasaitu zaite, edo ez da, hori bakarrik da, bueno, ze gertatzen da hemen, ze aida erraten aurrau, edo, eta pixkat horrek ematen duela gogoetatzeko bidea, ez, arreta azkenean nik ustu dela presente horre egotea, ez, e, mm, mm, mm. adi, edo aurrak ze behar duen, ze aiden erraten, edo pixkat e, presentzia hori, ematea aurrari ez. Aurrarekiko edo inguruarekiko, bai. helduekiko berdin. Eta horren kasuan ba ustut errasagoa dela gainetik pasatzea oro har, ba txikiago direlako, ez dituztelako gure indar edo mekanismoak eh, beraiena E, eh, horra agertzeko edo bueno, errasagoa da aurrak gainetik pasatzea eta uste ba, gizartean oroar horregatik pasatzen dela gainetik eh, aurrak ez. Hemen saiatzen gara horreri ere arreta ematen noski. Zer da azkenin eh, zuretzat ez dut maite bat ere hitz hori, bena, heziketa. Ez dut maite zen, eta eh, heziketa kontzertua animalien zat behita jendeen beharretara egokitzea animale aske bat. Hmm. bueno, Euskaraz heziketa egaiten da, bai. jendartearen zate. Gu mintzatu izan garenez, bueno, heziketa da bizitzaren parte bat lana dan bezala, edo gauzak ikasi, eh, egiten ditugu, lan egiten dugu, ez egiten gara egiten dugunarekin, beti ez dago ez hitzeko mugarik ere, ez da aurren gauza soilik, beti une oro eta adin guzietan eh, egiten dugun gauza bat da, hori izaten alda eziketa guretzat, nire uste. Eta badira ezinbesteko zutabe batzuk zure ostez? Mm, badira, mm, badira noski, ba, Eh, ez baitakit nola erran, eh? baina zenbait kontzeptu gutxi batzuen inguruan izan hitzak ez, respetua, maitasuna eta elkarrekiko tasuna edo gauzak elkarrekin egin nahia, hori gure ustian olako zerbait da. Ba. Eta hortaratzeko, zer dira eta ez dakite erre edo behar diren e, sasiak edo ze, ze, ze iharkatu behar da? nesta errez, ez, izatea, bueno, nola espaite libre izatea, ez, guk egin nahi duguen dugunean, mugak eh, asko badira, ez, gure inguruetan, e, soziedadeak esartzen dizkigunak, gure baitan e, eh, balditugunak ere, beraz, e, sasi gisa ez dakit e, ikustetu baina, bai, nola baitere, badira, badira, ganditu beharreko sasiak edo, baitugu oztopoak bidian, ez da, beti aixa. Norberarenak eta poliki-poliki gainditzen ditugunak edo bueno, ba, gure arteko sola, sola eta gure arteko eguneroko harremanetan mm, aski, bueno, aski ongi eramate ditugunak edo konten bat egiten dugunarekin eta... Mhm. Eta ez dakit, egunat urbildu nahi den batek zer eh, behar du, ez dakitu, ulertu edo zerrekin etorri behar du edo zer da? Nik uste dut espiritu irikia. Espiritu irikia eta gogua gauzak elkarrekin egiteko eta eh, gero onatzen den jendiak, badu bere ez izaten du gogoeta batzuk e, eginak izate ditu edo badu kritika bat, ez, egina sistemari buruz, eta beraz ez da utxian etortzen. Horti goiti nik ikusten dut gehiago, ba, moldatzeko gogo eder bat, ez? Bakarti bat taldean egokitzen eh, ez dakian eh, bakarti gixako batek ez dutuk irik? Eh, bueno, bakar, e, bakartia baldin bada isolatu nahi duena edo ez hemen taldea baita, ez? Beraz, e, nik uste funtsian hori dela, ez? Eta laguntzalea, aurzalea ere bai, nik uste dut eta e, bai, impresio bat dut e, jendea ona etortzen delarik e, zerbait e, berezia gertatzen aldela, e, naiz eta aldez aurretik hainbat gauza irakurriak izan, honi buruz edo hemen egin diren gogoetak ere, badira publikatiak edo sarean edo beste, baina onatzeakoan eta oso poliki, emek emeki, e, joaten da ikusten, bazer, zer da nau eta ze nolako proiektua da. Lehengo bisitaldian edo ez da, ez da arras evidentea. Ez, baita eh, eskola bat eh, eh, alegia ezagutzen dugun mm, ezik eta beste erabaten ulertzen duen eskola klasiko bat, ezta? Beraz, behar du denbora bat, hemen izaitia hortzarako konprenitzeko hemen zer den eta ze funtsa diren, ni behin peinala enteintzen dut, ez, ba da oso, oso bizia dala. E, emeki, emeki, emeki, emeki, emeki! Egunon! Egunon! Egun, lagun aski! Egunon! Lagun, hau inat! Hau inat! Bigunan konpontzen dut, nunoa hasi. Gere bai. Lagun. Joztina io. Olaia lagunara bajatu eh. Hai sibotaile jantak. Eta kan beru rastik. Meri bai eske gomatas Ongi iran Eh sai utzi. Acho que a bicha vai ter milhão. Vai, vai, vai, vai. Não, volvíamos. Alguma, Tony, me dirá un tanque. Aldegin dute, ahuntzek. Eh? Ahuntzek aldegin.

ez nire sekila gaztatu hola. Ah, beti Hori, beti hola eta, eta hola biziki maitutu eta oain hemen e, antxu eh, astero. hola, baino eskintzen dizu! Ah, dos. Hola, Egunon tren bide bat baiunatik euh, Frantzia iparerat merkantziak bakarrik susenki ere meiteko proietoa bada, horri lotua, kamionen geltoki bat egin dita eta E, ikusi dut eta zea, gorostia zintzilik, bai. Gorostia zintzilik ezartzen dut urte guziz eta aldatzen dut ere uh, urtean bi irualdi izan. Eh? eta hori uh, eh, ahontzek uh, eh, onkaiten dute eh, memento batean uh, esnianta direlarik uh, min batzu espainetan eta egia da uh, posatzen duela hori eta horrek ilan sendatzen da eta edo ez dira heldu ere. Eta hori zer egoskitzen ari dira ekipitan ala berantago? Ebe, erditzen nahi dielaik ere, hor piskat... Eh, amek Amek, uh, flakatzen dira piskat, eta hor, memento hortan izaiten da, uh, ahontzak ahultzen dira, nahi tez bat, eta hor de, memento horretan uh, ezartzen dut, eta ere importanta da uh, pitiken pitikek ere, hola, ez uh, dute honkaiten uh, minorietaik. Aha, izena? Hau Uh, ez, ez. Eh, batzu dira, ah, ah, ah. batzu, eta egia hori eh, erabiltzen dutanez ez gerostik ez dut problemaik horrek ilan uh, osokipa hasten da. Ah, Mikroa piztu benola gaztetan ikusik, Bai, bai, uh, eh, orroi eh, etxonduan eta ikusik uh, eh, goroztia uh, ezartzen zen, arditan eta bai barrukietan ere. Eta geroztik, solasian ere ibilik uh, lagumatzu eta lagumatzuk ere erabiltzen dute hori uh, eta ara, ber, ber moldearen dako. Suposatzen ditu, izan ditut zula ez, eh, jakintzun otoproklamek eh, trufa zibili direnak edo? Ba, batzuk eh, egia, irriten dute, eh, eta ez dute gainerat sinestana, sinestan, baina, bon, irri bat egin, eta ustan ditot. <laughs> E, erabiltzen duzu beste holako trukorik landaren bidez edo? ba, landaren bidez aurten uh, egia da hauntzak eta gerutak egio tratatzen ditugula uh, olio, olio batzuin bidez eta be biziki konten gira eta hola segituko dugu. Zer da, ferekatzen edo irentzten? Ez, pe, perekatzen, ah. perekatzen, bizkarrian eta mementoka uh, ez dakit eh, eh, Bilua galtzen dute eta horrek ilan perekatu eta olio bat ekilan. Hori jartzen dugu Hor, Frantzia barne hortan, uste dut uh, poati ondo horta ikaldu den, olio batzu, eta horrek ilan peka eta eh, egia da eh, biziki ongi pahasten da. Zenta gainera, behar da jakin um, hemengo maaxelek uh, ez dakite zerta ikaldu den hori, zenta galde dut eta Orduan behartia ere izan niz, galde iteat pixkat, bestek nola egiten zuten, eta terabide bat izan da hori. Bizitoki bezala, ordean, ez dakel, zerbait ez dakizulaik, beste galde egiten? Bai, eh, galde egiten dut, eh, ene itzulean eh, badut aski ezagun, jende ezagun, eta horien bidez beti uh, galduak egiten ditut, eta gero, bon, ere, uh, egia da, ontsa itzulikatiak girela, bon, ble, ble elkartea, eta, bon, bekaitzi deitu nuen nion, eta, bon, haren bidez dutunkan ere, lantegi horren eh, helbidea. Mm -hmm. Azkenian da gure aita ama eta txatxa eta amamak zakiten jakintza baten berreskuratzia teknizia agrikolo eta horiek sehenek izutena. Bai, hori da, eh? hori da, uh, uste dut uh, duela berroi, eta urteko uh, lanetat biziki hurbiltzen ari garen eta Sanoki ere, uh, eh, espiritua ere hortan dugu, uh, Sanoki kabalen uh, eh, tratatzia inahala, eta bon, gauza onak dira. Eta trufa zumaetek egiten bari madute edo egino bat, kuriosike bada, hala ere? Ba, badira, egia da, etxaldeat jendeak etorzen direlaik, bon, galde egiten dute, zer da, batzuk ez dakite, zer den, baina ez dira borxiaz laborantzia mundukoak, Eta orduan bon, hori uh, eh, konprentzeko da, baina badira laborantza mundiai hurbildirenak eta bon, ara, trofaino bat. Mhm, mhm. Edo irriño bat, alo? Ah, ah, ah, <laughs> nola, nola hartzen den hori gero. Bai, laborantzako eskolek ez behitute bide hortara erremaiten? Ez, uh, eh, apentsiaike, uh, eh, gehien bat da uh, inahala tratatzia eta bon... Uh, anitz ere eh, erabiltzea eta uh, bena ba, bagira uste dut uh, laborari aldeat uh, eta geruta gehio uh, iten duguna zer emaiten dugun uh, jaterat, gure kabaler eta uste dut gauza onak diren horiek uh, sistema produzu izaile hortaik ateratzeko. Mm -hmm. Esker mila eta segi? Mil esker! <laughs> Ahuntz gazta hoi, e, eh, nun atxe maiten aldean, behauzen eta laborari etxia? Bai, ordean eh, behauzen, isakin jana, ala, erramuntako eh, leta. Usa, Hala. luzarako. Be, agian, <laughs> ono, ono gazte gira eta agian luzarako, bai. Untza, eskedo Bai, jozetaz. Bai, da datorrenak hemen ere bizitu behar du ez? Arez. Hemen bizi eh, momentu batzu azken finean, neho ez da bertan bizi euneko egun. Ah. Denek badugu sokotxo bat, heldu gira bi, iru, lau, bost, garaien egun astean, garaien arabera eta elgarrekin aipatzen dugu egitaraua eta gutxi gura bera noiz posible dugun etortzea eta hola egiten dugu ah. gutxi gura bera bai, hiru lau egun astean hemen pasatze ditugu eta hemen girelarik hemen bizi ba, kanbarak badira ere etxean denentzat eta eta hori. Mhm, mhm. Eta e, ez dakit e, hitz potoloak erabeliko ditut, mena, e, egunero zer bada bilkura hola e, bon, zer egin pratikoki eta pragmatikoki ez dakit hau bildu bestea bildu hoi gauza bada, baina gero eh, hildo pedagogiko izenaren erabiltzeko, holakoen inguruan ere badira biltzen zide eta? Hori dena, astean behin, badugu helduen artean bereziki, e, guk deitzen duguna asteroko biltzaja. Eta hor hori dena aipatzen dugu ez, zemotatako jarduerak nahi ditugun eta holako gauzak. eta gero, e, beste bilkuratxo hori goizekoa da gehiago egunerokoa eta gehiago eguna edo antolatzeko aurrekin eta mhm, mhm, mhm. eta hortan hori lehen txanda batean aipatzen dugu pixkat nola giren eh, edo eh, edo zerbait aipatu nahi bari dugu hor da aipatzen aldugu atzo gertatu zaigun gauza bat maitatu dugun gauza bat edo ez dugun maitatu gauza, gauza bat edo eta, eta gero bigarren txanda batean gehiago no, zeinen dugun gau ez Mhm. gogoak eta antolatzea nola... nola... E, e, beste hoak bat zor, bo, nunbait e, hauraen, e, haura handitzen den heinean, bo, badira, hola, ez dakit, e, ba, psikomotrizitat eta hau eta beste gauza, hola, ba, direnak errealitate bezala, suposatzen dut, hoien inguruan ere e, zea egiten ez dute ez dakit irakorketa, balorapen zertan nola nehurtzen da nola egiten duzi hoi Bueno, e, badago, abia puntu bezala, e, nola erran, azterketa teoriko bat, edo nola pait, ba, e, liburuen bidez edo bertze esperientzien observaziotik edo. Zuntzu dira, dibide batzun emaiteko, pedagogo, ziene, ba, lagun zaile? Bai, huil darrak adibidez, ba, pixka bat ikusten dugu bai gure inguruan ere indarra badutela, ez? E, hainbat proiektutan eta, eta gero, bueno, ba, e, zabalduago edo antzinako goak diren, ba, Montesori edo ezakit horrelako, ba, nik ustut denentzat gehiago dugu txego referente direnak edo ez e, hori abia puntu bezala. Gero, lehen erran dugun moduan, ba, beharretara ez praktikan egunerokoan edo gertatzen zaizkigun gauzen observazioa eta beharrak eta horren arabera joaten gara egokitzen pixkat, ez? Ba, ez dakit, hemen laurategi xokoa ez dugu egin, ikusi ditugun arte aurrak ari zirela probak egiten hainbat gaiekin, erabiliz ez dakiz erran dugu, bueno, ba, dugu laurategi xokoa edo ikusten badugu aurrake bautela gogondia aritzeko laster katazakize, ba igual de eh, proposatuko diegu, psikomotrizitate gela da joan, eta, bueno, pixka bat hola observaziotik eta beharretik eh, joaten dire gauzak egiten, ez? Bai badugu nolapait marko bat edo, ba, badire ez dakit zein den e, piaxet edo zeinek egintzuna dintarte batzuen arabera beharrak dituztela eta hori badugu pixka eta bia puntu bezala hori badaukagu, ez? Nion gero, ba, observaziotik eh, dazkenean gauzak egiten edo antolatzen, ez? Oztaltzeko ekarri dugun poltsa dago e, ikusi dugun poltsa dago de da enaitzena. Hunat e, agertu nahi den batek behar du pedagogia horietaz jabe izan. Guretzat garrantzitsua da denak hortaz interesatzea gero bakotsak baditugu gure manerak eta ez gira bortxatua denek dene buruz eh, irakurtzea edo ezakit ez gehiago ez da parte hartzea eta interesatzen zaigu ala ere hori buruz hitz egiteko pixkat ezagutzea edo edo bederen bizitokiko proiektua deia irakurri aukaitea eta pertsona bat ere hori bizituki ikusten duena lehen aldikotz eta interesatzen zaiona, baina orain arte duena bate mundu hori ezagutu edo hola, ongi etorria ere, eh? ez da inoiz. Ba, eta nik erranen nuke, badela ja, eh, bizitokiren proiektuan edo, hori proiektu hori egiteko e, bueno, lagun talde batek ja egin du lan bat, ez? Da, hainbat ere eh, liburu pedagogia, liburu irakurri edo esperientzia bizitatu eta nolapait e, edo zinen eskura jarri du egindako lan hori. Ordun e, zakit, e, bat sartua ez den batentzat e, agitzerraixa da, ba, bizitokiren webunean dagoen proiektua irakurriz, ba, eskuratzen alditu hainbat mm. ezagutza eta gero sakondu nahi bali madu ere referentziak ematen dire eta Eta gero, bueno, guere etengabeari garela e, e, elikatzen edo ez, eta elkarrekin, edo baitugu egiten ditugun jardunalitan egiten ditugun harremanetan ere partekatzen ditugu, ba, onako liburu bari gara irakurtzen, edo hau, edo bai, mm. hola etengabeari gara elikatzen horren inguruan. Eta umeak handitu arau ebai, ba beste biderik edo irekitzen da, edo beste jakintza beharraz ebai eh, beharra agertzen da, ez? Mm. Seguraski bai, eh, guk oraindik ez ditugu hemen ezakite eh, 12 urtetik goitiko aurra, baina pentsatzen dute eh, adimatetik aintzinera, bueno, ba, behar badela adibez e, jende gehiago horrekin harremantzeko behar bat, hori ikusten dugu nahiko argi, ez? adimatetik aintzin, ba, jende gehiago horrekin egoteko beharra eta seguraski ba, ezagutzak eta gehiago izateko beharra hori ikusiko dugu. To, este olio heli bat. Adesatioan, ah, oliara Oliarra ere Hoiek pu, ebenko haureek badakike harautzia oliotik horra dela eta ez supermerkatutik. Han itxek, bai, udugiala pentsatzen dien bezala. Eben leheneko barrik zerbait. Eguri dures lepo bete beteik. Araileak eginik. Moa, supizgeiak ere bai bilduik. Eta bi horiek jarrakitzen ez. Ez teizia maitekoik, parka bena. Zer? Parka? Ah, hoi, kumpanitzen dut zentako horiek jiten zaiztadan. Eta bai, heben eta sukal... sukaltaritzako undarrak. Kuya, xal, asi, osto, zer nahi behiti eh, jateko oliuek, eta hasi dira, tikitaka, tikitaka, ben muskuekin, ben geaen betatzen. Eh. Deitzen diren eh, ezagutza akademiko unibertsaletaz, kuid zuentzat ez da, baita ez importanta edo edo beste moduz ekartzen da. Guretzat aipatu ditugu ez, minimo batzu, zakit, eh, idazketa, mintz. Baina azken finan horiek dira ikasten direnak ere elgarrekin ez, eh, aurrak mintzatzea ikasten duen bezala, ibiltzea ikasten duen bezala, Ida idazten ikasiko du eta bere inguren, ingurunean barimada interesa eta barimada praktika bat eta ikusten barimaitu jendeak irakurtzen, berak ere egun batez gogoa piztuko zaio, gu mm hortaz... Eh, Gero badira ere garaiak, nik ikusten dut ere, eta hor txat desberdina da ere, eh, baina badituzte inte, kuriositate garai bat, eta gero bi hilabetez edo hiru hilabetez ez dute hori aipatuko, ta, eta ondokoan berriz aipatzen duz, dutelarik ohartzen zira animaleko saltoa ina, dela, eta ez da, ez da lineara, ez? Torrek eh, heldua nahasten, lamburu artean usten. Eh? hainbeste eh? segurtan txan beharra bat dugu bizitza hontan? Mm -hmm. bueno, lehen aipatu dugun bezala, gutieneko batean bintzat irekia e, egotea garrantzitsua iduritzen zaigu, ba hori sorpresa horiek hartzeko, ez, horretarako preste egotea. Uh Ez dut ez zuek beldurrik, barnen. Ba, noski bai <laughs> pertsona gara, <laughs> dena beldurrak, e, e, zalantzak, e, baina guretzat e, errasiagoa da hori ere bai taldean eramatea, elkarrekin partekatu, ta, bai, eta, eta beldurra handi ematen digu ere, bo, neri behintzat pertsonalki, galderoiek ez egiteak ematea gauzak ziurtzat eta horrek ematen dit beldurra ere. Ni bintzat nahi dute eh, borondate bat izan gauzak ikasteko eta irekia izan eta gauzak zalantzan jarri eta bueno, hortikan bai. Aipatu duzu zea, e, nola zen, lab laburategia izena, erabili duzu, bai. ez? Zer da hori? Kimia laburategi bat? Bueno, da xoko bat, non baduten, e, sua baduten, dugu? bai. Sua bada, e, badire hainbat material edo, badibidez ba, e, e, erraxiago ulertzeko edo baiten ditugu tindu naturalak landarekin eta horrela, eta adibidez ba horiek hemen prestatzen dire. Edo... adibide batzuk eman, tindu naturalak zer ditugun, eta ikas dezadan zerbait. Adibidez, e, bagenuen e, aza more hau, eta ah, bai. honekin egin zuten... Zer, nu da ditzen, Lombarda. Bai. bai. Adibidez ez, ba, eintzen salda bat egin zuten azagorriarekin, eta hemen atxikik ero margotzeko, edo... Eta funtzionatzen du? margotzen du, bai, noski, bere tindu hori egiten du. Gero, eh, naturalak izaki, ba, ondatzen dire eh, fite. Ez da, ez du irauten, ez da, mm. momentuan erabiltzeko. Eta hoi, adibidez hori, nola pasatzen da hor ezpalin bada bideratzen heziketa, kasu konkretu hau, nola, nola agertu da mahainen gainera? Bai, guretzako, bueno, ni bentsat ez dut oso argi non hasten den eta non bukatu gauzak ez, e, gure artean bai mintzatu izan garela, e, tindu naturela iburuz, badugu liburu bat ere, baina gero e, gu igual nozpain mintzatu gara horretaz, edo egin izan dugu taliertxo bat ere, eta gero beraiek beraien gisara, ba, hartzen dute batean egun batean e, hortikana azabat, e, ze kolore, zakize, edo aipatzen dute egin nahi dutela, eta bueno, agian lehenengo aldian bai entzun digutela guri edo, adibidez hemen egiten diren gauza jarduerak gela honetan mentzat beti beraien ekimenez dire guk ez dugu proposatu orain arte nikuste hola jarduera zehatz bat edo azkenean dira ere ingurunean pasatzen diren gauzak eta Hori zaila da ere definitza zerk gogoa piztarazten duen, ea den ingurua, ea haiek duten barnean, nik uste dela bien arteko zerbait ez. Ikusi dute bai hotxek eta e, zea bustin egiteko tur edo oztekite Euskara zitzik bat duten, hoi zer, eh, zertako? Ba, Buztina lantzeko, e, aukera izan zen horiek e, onatekartzeko eta karri genituen, gero hasi ginen bilatzen ba, egiten zekien bat, eta lortu dugu, ba, hilabetean behin edo etortzen da neska bat, e, gizartako lanak egiten dituena, aipatu behar, e, bueno, neska honek e, tresna elektrikoekin egiten duela lana, eta hauek ez dutela elektrizitaterik, e, zangoekin indarra eman eta ah. itzulikatzen direla. Pedalatzen. Hori da. E, baina, bueno, nolapaito horra sigara ba, esperimentatzen edo, gogoa genuke nozbait, eh, ah, eta berriki gainera e, bertze berri hon bat, bain eh, lagun arte batean ari ginen mintzatzen, eta eskaini ziguten labe bat, e, egindako ontziak eta egosteko. Eta, bueno, ba, pixkanaka iduri du martxan <laughs> jarriko dela zerbait, eta ikastema dugu, ba, nahi genuke egunen batean geronek ontziak, platerak eta egin alizatea. Eta hor, eh, holako gaizen ekarteak hunat, bon, badu bere eh, pragmatiko utilitatea platerak egin ditutzen eta abar, bena, badea e, hau ekarriz lortuko dugu helburu pedagogiko zehatz bat, edo holakorik bada, edo... Nik uste da uh, lehentasuna ere guk heldu gisa ere zer bizi nahi dugun, hori bizi dezagun eta eta aurrekin guruan hori biziko dute eta beren manerara Niretzat ba, batzutan ere ez gira, fe, janei dut, bai, uh, behar da horreka bat hartu ez, eh, aurrek zer behar dute, eta guk guri zei duritzen zaigu uh, interesgarria bizitzea gu aurrek, eta gu aurrek bizi dezagun, gu aurrek bizi dezagun kantua, erleak, baratzea, eta hortan, hortan sortzen den giroa edo haientzat ere interesgarria mm, mm, da, mm, baina ez bortxaz, haien zat interesgahiak izan lakoan, zerbaiten seka joan, baina guretzat azkenean sentsurik ez ukaitea, hor da, piskat artifiziala gertatzen ez, zerbait interesgahia haien baina guretzat ere bai, eta hor da... Ja, ja, hor da, zera, bide gurutzea. Bai, horreka bai, bat edo bai. sekatzea hortan. Eguerdiko bazkarian prestatzen? Hori bai. Eta bai, zer da txandaka edo nula egiten denentzako edo. Txandaka ez, berezik edo antolatzen dugu eguna goizan elkartzen gara, antolatzen dugu pixkoet bakoitzak zer eh, zein barduen edo esateko, eta eta hor, ba, ba, bazkaria bere gain hartzen duenak edo, ba, bartzen du bere gain, Eta berak... Eh, Baina txandaka du... Berak asmatzen du menua, eta beste konartzen. E, eh, bai, elekartzen bai. edo, bai, dugu zer dugun edo, zer asmo dago niteko, eta denak ados bali magira edo, bakoitzak gutatzen du bere proposamena, zen nahi duen egin, ta, eta adosten dugu denen artean, eta... Mm. Adibidez, orain, arroz ari naiz prestatzen, arroz bat, dilistekin, le, lenti batzuekin, eta baratzeko Ah, azelgak ba, edo, blet. Bai, azelgak, blet, baratxuri piskotekin, tipularekin, eta... Eta hori, denek helduek eta umek egiten dute? Dene, dene, dene dugu berdin bai, hemen ez da... Ez dugu desberdin zenez, hemen egiten dena, egiten da denentzako. Mhm, mhm, mhm. Eta badire ere atzoko, atzoko soberakinak edo soberak. Ez da botatzen. Hori da, ez du botatzen ez. Ados. ditu, baliatzen ditugu edo, urrengo egunerako edo. Eta zukaldaritzako talentu zerbait baitu talentu, eh, ez beste digabe, eh? maite dut hola nahitzea, ah. jaten balima dugu, egin beharko da, orduan, eh, hola ikasten da, egun horreko ekiz jende eta ekiz jendek beren e, dakit, gogoak edo badituzte eh, eta ba, mugatua da, hala ere, mugatua girelako zgu eta eta hor hor dian estabilatzen ez, ez, e, ba, eh? zabal, nola ganezake hori, zuentzat beharrezko zerbait, ba, ez dutokirik eben. Eh, zuentzat, ez dakit zuek eh, ikasi edo beharra senditzen ez palin baduzi zerbaitena, hori ez da ebenko bizian e agertzen. Eh? Nahi dut haur batek agian biolina interesatuko zaio, baina eben ne hori ez palin bazaio interesatzen ez du ikusiko. Bistrit, argi den galtu bezala. Bai, baina hor gogo bat ba, agertzen bari madan noiz baitz Uh, olako zerbait ez girena oartu edo orain arte edo ez dugula proposatu, be seguraski sekatuko dugu gure inguruan, ezakit biolina dakien norbait edo etortzeko edo tailertxo bat muntatzeko horrekin edo gero mm -hmm. depeitzen duze gauzen zatez, baina Bai, bai, bai. Hori da. ez garela isolatuak, erran dute hemengo aurrak mendik kanpo ere egoten dire, orduan pentsatzen dute gogo bat, gogoa piztu egiten dire, ez? Eta biolina jo barbali madu norbaitek, bada nozpet ikusi entzun edo induelako biolina. Orduan hori gertatzen da ere bai honitzetan, hemendik kanpo ezagutu duten zerbait eta gogo bat piztu zaie, eta orduan ba, hori hemen saiatzen algara ematen, ez? Hemen egiten edo. Mm. Naiz eta guk hemen helduok ez dugun egiten, baina azkenean hori gizartean e, ere, bueno, hemendik kanpoko errealitateak nitz ere bizi dituzte aurra orduan e, gogo bat pizte malima zaie hemendik kanpoko gauza batekin, ba saiatuko gara onatek hartzen edo hemen ematen. Finitzeko, zerbait? Bai, eh, nahi barimadu jendeak bizitokira hor bildu, itula posibilitate desberdinak, abisatuz nahi duelarik, fea, nahi duelarik abisatuz, atxemaite lan dugula tarte bat ere elgar ikusteko. Topaketak ere badirela, uzolanak, eta ondoko jardunaldiak edo izango direla maiatzaren ogoita amekan, egun uh, oso baten gain. Erle zalean eguna deitu duguna, eta erle buruz eta bereziki erle zaintza naturala deitzen denari horri buruzko ikastaro praktikoa aldiuntan. Joalden urtean egin genuen pixkat uh, aurkezpen bat horri buruz, aurten behar bada tarte bat eh, emanen dugu ere eh, berriz teorikoa edo lantzeko, baina nahi ginoen praktikoa egin. Eta hori, erleak eh, maite dituzten nahi gomita luzatzen diegula egun hortan. Eta agertzen dira nola, e, eskuak kutsik beren skafandraekin edo nola? Bari madute jantzia, ekar dezatela jantzia, eta, eta beste naz bari madute ere pixkat mundu hori ezagutzeko, eta erraiten den egun hortan ezanen dena entzuteko ongi etorria. Eta harremanetan sartzeko? Harremanetan sartzeko bizitokira deituz, 0 bost bost behatzi, 6 bost, iru 6 bizazpira, edo bestenaz, e-mailez, webgunean atxemanen duzue, uh, bizitokiko webguneaz, ubebikoitza irualdiz, puntiu, bizitoki, puntiu, org. Ongi da!